Bijaše drug Allahovog poslanika još od ranog djetinstva, dok su se kao djeca zajedno igrali mekanskim sokacima. Bio mu je i brat po mlijeku, a vezivale su ih i neraskidive rodbinske veze. To bijaše Hamza ibn Abdil Mutalib Amidža Allahovog poslanika, sallallahu i veselem. Kada je Vjerovjesnik otpočeo sa svojom misijom. Hamza je bio prekoračio 40. godinu i u to vrijeme je bio jedan od najuglednijih mekanskih prvaka. Spada među vodeće poglavare kojem je cijela Meka s dužnim poštovanjem ukazivala velike počasti. Unatoč svih veza između njega i Allahovog poslanika, nije pokazao neko interesovanje prema njegovim pozivima u novu vjeru i nije primio islam kada je vjerovjesnik najbližim članovima svoje porodice izložio ciljeve svog svetog zadatka. Hamza bijaše hrabri hašimovički ratnik, odlučan u svakoj situaciji, a u bitkama dok bi napadao ili se branio od napadača malo mu je bilo ravna. Tok se jednog dana vraćao iz lova držeći u ruci svoj luk, noseći svoje koplje, jašući gordo kako dolikuje sinu pustinje, presrete ga štićenica Abdullaha ibn Džedana koja mu reče Da si mogao čuti, o Ebu Amare, sve one psovke i uvrede koje je tvom bratiću Muhamedu uputio Ebu Džehl, i da si vidio njegove napade na Muhameda koje sam ja vidjela, drugčije bi se ti danas ponašao. On nije ni do kraja čuo njezine riječi, a lice mu se zacrveni od srđbe. U grudima osjeti odlučnost i uputi se ponosni Hašimovički konjanik u pravcu Keabe, gdje bijaše skupina mekanskih prvaka, a usred njih Ebu Džehl. Kada im se dovoljno približio, iznenadnim udarcem svoga luka Hamza udari Ebu Džehla i rasječe mu glavu tako da ga odmah krvobli. obli. Onda pred svim prisutnim mušricima, nijemim svjedocima, objavi svoj prelazak na islam, a zatim im reče. Eto, ja prihvatam vjeru islam, i ako od prisutnih neko želi da me u tome spriječi, neka pokuša, kada pripadnici plemena Mahzum vidješe krv koja je oblila njihova uglednika Ebu Džehla, htjedoše da zajednički navali na Hamzu, ali im Ebu Džehl reče, ostavite Ebu Amareta, ja sam pogriješio što sam njegova bratića psovao pred ljudima. Poput bljeska munje, Islam obasja srce Hamze, neka je Allah zadovoljan s njim. I njegovo napuštanje paganske vjere bijaše težak udarac za sve mušrike. A što se tiče časnog vjerovjesnika, možeš zamisliti kolika je bila njegova radost zbog prelaska Hamze na islam. Ostali muslimani su bili ponosni što jedan takav kurejševički uglednik sada pripada njima nisu znali za dva radosnija i značajnija dana od pojave Islama, od dana prelaska na Islam Omer ibnul Hataba i Hamze ibn Abdil Mutaliba. Na dan Bedra Hamza pokaza neviđeno junaštvo i odlučnost u borbi protiv mušrika. Žestoko je navaljivao na protivnike i ulijevao strah u njihova srca. Pred sukob protivničkih strana Hamza je bio lako razpoznatljiv po znaku s kojim se razlikovao od drugih i koji je jasno ukazivao na njega svakom onom koji je imao išta protiv njega. Taj znak pijaše crveno nojevo pero koje je pričvrstio na grudi. Tada na mušričkoj strani istupi Utbe ibn Rebijah, njegov brat Šejbe i sin Velid. I kada izazvaše muslimane na dvoboj pred njih, spremno istupiše trojica Ensarija, još uvijek nedovoljno iskusni mladića. Utbe ih upita. Ko ste vi? Mi smo Ensarije, odgovoriše mladići. Utbe im reče. Mi nemamo nikakve potrebe za vama. A zatim povika. O Muhammede, odredi nam dostojne protivnike iz našeg plemena. Vjerovjesnik naredi. Izađi Ubejde ibnul Haris, izađi Hamza ibn Abdil Mutalib, izađi Ali Ibnu Ebi Talib. Sada Utbe reče, e sada može. Ovo su protivnici vrijedni poštovanja. Alija se suprostave Velidu, jer su bili mladići sličnog uzrasta. Navali na njega i ubi ga. Hamza se suprostavi Šejbi, a bili su približno jednake starosti i za kratko vrijeme ga sasječe. Ubejd je za protivnika imao utbu, a obojica su i bili najstariji po godinama. Nakon nešto duže borbe, Ubejd smrtno pogodi utbu, ali istog dana i sam umrije kao šehid od rana koje mu je protivnik zadao. A na Uhudu, kada su mušrici žarko željeli da se osvete svim muslimanima uopšte, a Hamzi ibn Abdil Mutalibu posebno, jer je on taj koji je najviše ponizio njihove prvake na bedru i pobio one koje je pobio, i kada je on vidio pometnju među muslimanima poče navaljivati tamo i ovamo vičući. Ja sam lav Allahov i lav Allahova poslanika. Dalje reče, utječem ti se Allah od širka koji čine mušrici i od gramzivosti i neposlušnosti koju pokazaše pojedini muslimani. Onda Hamza navali na protivnike koje je razgonio desno i lijevo, sve dok ne postignu deređuše hadeta nakon podlog udarca koji mu nanese abesinski rob zvani Vahši. Kada žene mušrika čuše za pogibiju Hamze i drugih muslimanskih junaka, jedna skupina njih dođe na poprište borbe, predvođena Hindom, kćerkom Utbe, kojoj su muslimani na bedru ubili oca, Amidžu i brata. Ona navali na tila šehida, uze im parati trbuhe, kopati moči i odsjecati noseve i uši. Onda od odsječenih noseva i ušiju napravi ogrlicu koju stavi na vrat kao ukras. Hinda tada plati Vahšiju za ubijstvo Hamze, a povrh toga ga nagradi slobodom. Sve to njoj nije bilo dosta, nego pristupi tijelu Hamze raspori njegove grudi, iščupa mu džigeru, poče trgati zubima i žvakati, pa pošto nije mogla progutati nijedan komad, te ispljunu. Od tada Hinda bi prozvana žderačica žuči. Kada se prašina nakon bitke slegla i kada vijest o masakriranju šehida Uhuda doprije do Medine, nasta velika žalost kod svih muslimana. Safija, kćerka Abdul Mutaliba, dođe kako bi vidjela šta joj je bilo sa bratom Hamzom, a pa vjerovjesnik reče njenom sinu Zubeiru. Spriječi je, nek ne gleda šta su joj od brata uradili. Zubeir ode pred majku i reče joj. Majko, Allahov poslanik ti naređuje da se vratiš. Ona reče. A zašto? Ja sam već čula šta su učinili s mojim bratom. Ali sve je to Allahova odredba i dio borbe na njegovom putu. Tako mi Allaha ja ću se strpiti i tražiti nagradu jedino od njega. Kada Zubeir ibnul Avam obavijesti vjerovjesnika šta je rekla njegova tetka Safija, on reče, pusti je neka dođe. Safija priđe, suzdržavajući se kako dolikuje pravoj vjernici, donese salavat i zatraži od Allaha oprost i spas za Hamzu, a onda reče. Ova dva platna sam donijela da mog brata u njih zamotate. Dalje Zubeir priča. I kada smo htjeli da umotamo Hamzu ta dva platna, vidje smo pored njega jednog šehida od Ensarija, izmasakriranog kao što bijaše i Hamza. Pa osjeti smo grižnju savjesti da Hamzu umotamo u dva kefina, a ova Ensarija nema kefina nikako. Onda odluči smo za Hamzu jedno, a za tog Ensariju drugo platno. Tada primijeti smo da je jedno platno duže od drugog, te odredi smo izvlačenjem slamki koje će platno koga zapasti. Kasnije, dok smo umotavali Hamzu, vidje smo koliko je bio dug. Ako mu umotamo glavu, vidjele bi mu noge, a ako mu umotamo noge, virila bi mu glava. Onda vjerovjesnik reče, umotajte mu glavu, a na noge mu stavite malo palminog lišća. I ne pitajte o žalosti vjerovjesnika zbog smrti Amidže, jer dok je gledao u taj prizor, od kojeg nikad nije bolniji ni vidio ni doživio, on reče, neka je Allahova milost na tobom. Ti si bio onaj koji održavao lijepe rodbinske veze. Uradio si mnoga hajr djela i neka te Allah za to nagradi. Tako mi Allaha, ja ću od njih sedamdeset isto to učiniti što su oni učinili od tebe, samo ako mi dopadnu šaka ali prije nego je vjerovjesnik napustio to mjesto, dođe mu Melek Džibrail donoseći Allahove riječi. Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje zastrpljive. Pa je vjerovjesnik odustao od osvete i učinio kefaret, otkup zbog te zakletve. Zatim i naredio da se svi šehidi pokopaju u grupne kabure i rekao ashabima. Gledajte koji je od šehida znao najviše Kur'ana na pamet, pa ga stavite malo ispred ostalih drugova. I danas svaki posjetilac Medine ode u zijaret šehidima na Uhudu, gdje običnim kamenom obilježen ima i kabur Amidže Muhameda sallallahu alaihi veselem, Hamze ibnu Abdil Mutaliba, neka je Allah zadovoljan s njim.